Jien l-ewwel dan stans nagħtikom merba żis-semmija ta' dan l-istazzjon nistidinkom biex għal din is-sija li ġejja tibqgħu fil-kumpanija tiegħi u tal-mistieden li għandillu. Il-programm u mill-arkivji qed jixxandar fuq NetFM kif ukoll fuq is-sit netfm.com.mt. Il-mistieden tal-lum ili nafu mill-bidu tal-ħidma tiegħi fl-arkivji kważi 36 sena ilu. Qed nirreferi għall-iskular il-professur William Zammit. Dak iż-żmien il-professur Zammit kien għadu kemm gradwa bħala għalliem u kien qed jirriċerka diploma tal-librar b'teżi interessanti ħafna fuq l-istorja tal-istampar f'Malta. Kiseb il-Maġisteru fl-1995 u fl-2001 id-Dottorat mill-Università ta' Malta. Il-karriera tiegħu ta' għalliem fis-settur edukattiv hija waħda vasta. Huwa lettur fl-Università ta' Malta u riċenti ngħata t-titlu ta' Professur. Għal xi żmien kien kap tad-Dipartiment tal-Istudji tal-Informazzjoni, Libreriji u Arkivji. Għal xi żmien ukoll kien il-President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Arkivji. Kien involut fil-proġett tal-katalogar fl-arkivju tal-Ordni fil-Bibljoteka Nazzjonali. Għal diversi snin ħadem fuq il-bibliografija tal-kartografija ta' Albert Galado li llum tinsab għand Heritage Malta. L-interessi tiegħu huma l-bibliografija Maltija, l-istorja tal-istampar f'Malta, l-istudji tal-melitenzja, l-kartografija u l-aspett komunikattiv. Huwa awtur ta' diversi papers akkademiċi u pubblikazzjonijiet fosthom dawk l-aktar riċenti Kissing the Gallows u Slavery, Treason and Blood. Eżis semmija hawn eh, bi pjaċir nilqa' lill-Professur William Zammit. Grazzi li għoġbok tilqa din l-istadina miegħek għandna bżonn bażikament żewġ jew tliet programmi biex eh, niskopru il-riċerka vasta li għamilt iktar minn 35 sena. Mhux biss fl-arkivi għaw Malta iżda wkoll barra. Ewwel qed nibda biex nirringrazzja lilek Noel ta' din l-istadina li għoġbok, li għoġbok tagħmilli. Iva, jiena ġifiri ili ili għaddej bir-riċerka ħanajtek, ma tiqafx, ġifiri min, min ikun intis f'dan il-tip ta', ta materjal ħanajdu għek riċerka storika, riċerka bibliografika fil-kastijaj, għandek bahar, ġifiri tant, tant għanna fiex nimirħu, tant għanna x'namlu, tant, tant għanna materjal fuq da pajjiżna, materjal ta' arkivi, kemm f'pajjiżna u kemm barra, barra minn xtutna, illi jirriflettu dwar dwar dwar pajjiżna. Illi hemm ta' bilħa x'tagħmel. Ġifieri u jiena ma niddejja xejn, anzi itik sodisfazzjon kbir meta inti tagħmel ir-riċerka, meta inti tiskopri ċertu materjal illi ma nkunux nafu bih, u meta inti mbagħad taqsmu ma' ħaddieħor, għax inti taqsam ma' ħaddieħor mbagħad bil-pubblikazzjonijiet, bl-istudji, bil-papers, bil-kodba li wieħed li wieħed jippubblika. Permettili ngħajjatlek William kif ili iva, nafek snin. William, għalfejn għażilt l-istorja? Ara, Noel, jiena dejjem dina xi ħaġa, jiġifieri il-bniedem jitwieled b'ċertu nabra, kultant tkun fil-familja, kultant ma tkunx. Jiena pereżempju ma nistax ngħid illi fil-familja kien hemm ġej minn familja li jħobbu l-istorja b'mod partikulari, familja normali, ġviri, mm, il-papa kellu numru ta' kodba d-dar imma xej speċjali voldiri, imma anka ta' tifel niftakarni dejjem minn qalleb eh, f'dil vetrina tal-kodba, insib il-kodba tal-aferla, l jaħfirlu ġrajiet Malta, u titħol u tħalt f'interess, ġviri, u minn ħaġa l-oħra tibda, u allura fil-primarja, fil-primarja namlu proġetti tal-istoria u l-assedju l-kbir, Jiena li nista' ngħidu li pereżempju jiena fis-sekondarja, meta ġejna l-għażla tas-suġġetti, jiena ma żiltx storja, jiena żilt ix-xjenzi. Dak iż-żmien kellna fiżika, kimika u bijoloġija. Xjenza. Xjenza, il-fiżika laqas kienet bil-forsi, laqas kienet obbligatorja. Ġifieri, għaliex jiena għad tisma' jiena nħobb l-istorja vera, ma bl-istorja x'se tagħmel. Sewwa, allura mort għax-xjenzi. Imma xorta, finalment waqajt fl-istorja. Iva, iva, iva, għax imbagħad komplejt is-sixth form vollieri, anki fis-sixth form għall-bidu ehm, dak iż-żmien ma kenniex l-intermediate, kellna tliet A levels is-sistema kif kienet. U dawk it-tliet A levels ħadd l-Ingliż, il-Malti u l-Matematika. Eh, ma ħadx l-istorja rġajt. Ehm, fil-matematika aċċettajt fl-aħħar illi ma toċċalija finalment, ġifieri, misli aċċettajt qabel. U mill-matematika qlibt għall-istorja. Ġifieri jiena ħadt storja f'livell avvanzat kull ma kelli livell ordinarju tal-istorja ta' Malta li kont għamiltu għal rasi. Illa li xum bat storja ta' Malta pratikament konna waqafna fis-sekondarja, storja Ewropea ma kont għamilt xejn, biss jiena kont naqra ħafna. Ġifieri jiena konna morru il-Biblioteka Pubblika, l-Librerija Pubblika ta' Belt is-Sebħ, il-Furjana, u kont nissellef ħafna kotba tal-istorja u kont naqra ħafna, ġifieri jiena kont ngħaddi sigħat naqra, ġifieri kelli da background avolja ma kellix l-O level fl-istorja Ewropea. Ġibt l levels tal-istorja ta' Malta u l-istorja Ewropea, mhm, mhm. u mbagħad ġejt tal-università. L-università Ifimni, fi żmieni ma kellx hemm xi għażla, l-università kienet żgħira, 600-700 student kollox, il-korsijiet kienu limitati, u bis-suġġetti li kelli kważi kważi naturali qatt ma ħsibt isma' semmur hekk jew semmur hekk, u dħalt għall-kors ta' għalliem bħala s-suġġett ewlieni bl-istorja jiġifieri jkun is-suġġett ewlieni tiegħi. Sew, xi għalliema li kellek li ħallewlek impatt. Ovvjament tgħaddija li fis-sekondarja bażikament ma kellekx kważi storja. Le le, għalliema, ħa ngħidlek Noel, l-għalliema li jħallu l-impatt fuqek mhux bilfors huma dawk l-għalliema tas-suġġett li inti mbagħad tispeċjalizza fih. Jiġifieri jiena jiena pereżempju sekondarja kont imur il-Liċeo l-Ħamrun fis-snin 70 qed ngħidu dana. Kelli għalliema, kelli għalliema illi illi wara saru kollegi tiegħi għalliem meta kont ngħallem pereżempju l-imrieħel. Jiġifieri dawna konna fl-istess tafru, konna ħbieb. Nista' nsemmi jien naf pereżempju wieħed mill-għalliema li impressjonani u li kien u li kien ħafna idaħħlilna l-element ta' kuraġġ u l-element ma naqtgħux qalbna u da kollu, Alla jaħfirlu kien Dun Ġużepp Micallef li kien minn Ħal Luqa. Kien ukoll storiku, il għaliex kiteb, ippubblika xogħlijiet fuq Ħal Luqa, kien jgħallimna l-matematika lilna, ġifieri assolutament m'għandux x'taqsam ma' xejn mal-istorja, imma ċertament kien wieħed minn dawk l-għalliema veru dedikat, jiġifieri bniedem illi jtik dak kollu illi jista' jtik, idaħħal fik l-idea li isma' inti tiswa, inti għandek valur, inti tajjeb, inti kapaċi, Ifhem, u kellna ħafna minnhom daw, ġifieri jiena l-liċeo, kemm il-liċeo, kemm is-sixth form l-istess, is-sixth form jiena mbagħad ħadna l-istorja, l-istorja kien jgħallimni il-profs ma li għamilanis, illi huwa huwa ikona ħanajtek fejn tidħol l-istorja f'Malta pubblika huwa bniedem li ta' kontribut immens. Eh, l-istess l-università, u ġifieri l-università mbagħad l-istess kellna eh, jiena lija Dawn huma l-ġganti, Prof. Swettinger Alla jaħfirlu, jiġifieri għandek Prof. Bonanno, għandek Prof. Fenech, jiġifieri dawn huma n-nies illi tawna jiġifieri fl-areas tagħhom, jiġifieri altru milli altru milli wieħed jibqa' grat lejhom m'hemmx dubju. It-teżi tal-baċellerat tiegħek. Kien propju hemmhekk li bdejt l-ewwel riċerka tiegħek? Jew ma nafx jekk niżbaljax immorru mbagħad għad-diploma li ovvjament fid-diploma inti bħala librar għamilt ħafna riċerka f'diversi tista' tgħid arkivji fosthom il-bibjoteka. Iva, Noel, jiena l-ewwel l-ewwel biċċa ħa ngħidu hekk riċerka ħa nsejħilha serja insomma, kienet it-teżi tal-ewwel degree tal-baċellerat fl-edukazzjoni U jiena kont qbadt isqof partikulari, l-Isqof Gargallo li kien fil-bidu tal-1600. Dana kien isqof karattru diffiċli ħafna, għadu magħruf fl-istorja, ġifieri kien kien bniedem personalità qawwija, seta' ċerti mumenti anke vjolenti. Niftakar l fil-Prof Swetinger speċi dejjem qegħdin nasma' fuq il-personalità, eċċetera, u jiena dħalt fil-kurżità għad tisma' da nixtieq nara daqsxejn waħda x'kien, I mean x'kienet din U għamilt it-teżi tiegħi tal-Baċellar tal-Edukazzjoni fuq il-personalità. Issa, jiena fl-aħħar isu sena tal-Baċellar tal-Edukazzjoni, aħna l-kors kien ħames snin dak iż-żmien. Kien ħareġ għall-ewwel darba applikazzjoni għall-kors tad-diploma fil-qasam tal-libreriji. U jiena għad tismat dana mhux kors li ħajftaħ kull sena, dana mhuwiex kors li ħajkun spiss, Jiena dejjem inħobb il-kotba, kont nixtri anke kotba ta' Melitensia li jiswew il-flus, jiġifieri anke kont is-sixth form jiena. U għandek kollezzjoni kbira ta' Melitensia. Għandi insomma kollezzjoni mhux ħażin, nipprova. Jiġifieri jiena jien naf biex insemmi eżempji, The Nobles of Malta ta' John Montaldo, il-ktieb ta' Henry Frendo, dawna meta ħarġu dawna kienu bid-disa' liri bla xahar liri, eh. Kienu għoljin. Kienu flus kbar, qed insemmu 1979, 1980. Aħna kellna allowance forsi kellna 25 lira fix-xahar, imma kont nagħmel sagrifiċċju u kont nixtrihom. Ġifieri jiena dejjem mhux biss li tagħmel ir-riċerka, imma il-ktieb, il-materjal stampat jiena dejjem ħabbejtu. U allura ridt immur għal dal-kors. U dħalt għalih, dak iż-żmien ma kienx hemm daqshekk enfasi l-università fuq illi għax hemm dal-kors u mhux dal-kors. U allura bdejt id-diploma fil-qasam tal-bibljoteki, tal-librerija, eċċetera. Iggradwajt fil-baċellerat, dħalt ngħallem naturalment, dħalt dħalt teacher normali. Ftit wara mbagħad lestejt ukoll id-diploma fil-qasam. U hemmhekk ir-riċerka tiegħek kienet pjuttost vasta li tfittex ħafna iva, materjal. Iva, hemmhekk kien mbagħad bdejt naqleb fuq riċerka ta' natura storja tal-ktieb u storja bibliografika. X'ħajrek imma? Eħe, ħa ngħidlek, kif għadt, ġifieri jiena dejjem inħobb il-ktieb, il-pubblikazzjonijiet lokali, l-istorja tal-pubblikazzjoni u dan kollu. Jiena kont rajt, kont skoprejt, kont użajt hemm sezzjoni fl-Arkivju tal-Ordni dwar l-istamperija tal-Ordni f'Malta. Naturalment kienet stamperija waħda, l-istamperija tal-gvern illum, jiena l-istudenti ma ħobb ngħidilhom, probbilment l-eqdem dipartiment tal-gvern illum li għadu jeżisti, huwa l-istamperija, għax l-istamperija li għandha preżenti tmur lura għall-1756. U dan għad għandna ħafna mir-reġistri tagħha, interessanti għax inti għandek x'ġi stampat, kemm kien jiswa l-istampar, l-impjegar, id-dettalji huma fenomenali. Insomma, u bħala teżina għal diploma rrid nagħmel speċi ta' bibliografija isma' minn din l-istamperija fi żmien Kavallieri x'kien joħroġ. U fil-fatt għamilt hekk. Kienet interessanti ħafna. Kienet biċċa xogħol u jiena provajt, jiġifieri mhux biss mir-referenzi tal-arkivi, imma nipprova li jekk ir-referenzi jgħidu isma' fit-tali sena ġie stampat dal-ktieb, fit-tali sena ġie stampat das-sunett, nipprova nsibhom. Issa, il-kotba ġeneralment issibhom minn hawn u minn hemm. Iċ-challenge, il-problemi l-kbar huma il-materjal iż-żgħar, dik li ngħidu l-efimera. Allura għandek sunetti, għandek poeżiji, għandek riklami, li jien personalment huwa materjal li jaffaxxinani. Jiġifieri il-materjal iż-żgħir, l-efimer, ħafna drabi dak huwa l-materjal li jasal għand il-poplu. Ekku. Sewwa. Allura dak U l-poplu ġieli ma japprezzax. U l-poplu ħafna drabi ma japprezzax. U dan huwa l-materjal li jintilef, li jintrema, ħafna drabi ma jidħol fil-kollezzjonijiet. Ħafna mill-materjal li sibt, appuntu, kien fl-arkivju fejn appunt kont taħdem inti, l-arkivju tal-katidral, il-għalx hemmhekk għan kollezzjonijiet ta' mixxellanja u ħafna minn dal-materjal efimeru stampat Malta talb, orazzjonijiet, sunetti, eċċetera, jinsab fil-kollezzjonijiet t'hemmhekk. F'tal-Inkwiżizzjoni. F'tal-Inkwiżizzjoni wkoll. Jiġifieri hemmhekk għandek dal-ħafna materjal, imma da x'ifis, da x'jinvolvi? Da jinvolvi trid iddur ħafna mijiet, mijiet ta' volumi, il għaliex inti ma tafx. Ħafna minnhom dawna jkollok deskrizzjoni pjuttost ġenerika, volum ta' 500 faċċata trid tarah. Ekku. Tista' tara 20 volum ma ssib xejn, tajt illum ħlejt ġurnata, tmur l-għada, tmur darb'oħra, U mal-ewwel volum issib materjal li jaffaxxinak. U dak is-sabiħ ta' riċerka dejjem jiġifieri. U kont ngħid il-bibliografija hekk allura. U għamilt perjodu twil tagħmel din it-tip ta' riċerka. Iva, ma tistax tieqaf, u għax dina kienet tinvolvi jiġifieri u anke mort kollezzjonijiet privati u kollezzjonijiet f'parroċċi, jiġifieri dan huwa tip ta' materjal ma ta' jiena għadni sal-lum, jiġifieri sal-lum, jiġifieri dil-biċċa xogħol, l-ewwel teżina ngħid hekk illum għadni qed naħdem fuqha. Għadek għaddej? Għadni għaddej sal-lum stess, illum għandna l-internet, jiġifieri llum pereżempju jiena ġieli nsib materjal stampat Malta li laqqas naf li laqqas qatt sibtu f'kollezzjonijiet Maltin. Jew ikun f'libreriji, allura nipprova ġġib kopja tiegħu, jew addirittura jkun għall-bejgħ u jekk ikun ma jkunx prezz fenominali wieħed jipprova jakkwistah biex ikollna dal-materjal. Xi ħaġa interessanti li sibt f'din ir-riċerka li tgħid, Din veru interessanti. Ħa ngħidlek Noel, tiltaqa' ma' ħafna ħafna ħafna materjal interessanti. Jiġifieri pereżempju jien naf għandek għandek l-istampar fuq id-drapp, pereżempju, jiena sibt referenzi, anke fi żmien l-Ordni, eh, jiġifieri fi żmien l-Ordni kienu jistampawlek sunetti, għadunu l-Gran Mastru, naturalment il-Gran Mastru kien meta jilħaq u l-anniversarju ta' meta laħaq u l-affarijiet. Bħal dawn il-kalendi maġġi. Żgur, żgur, żgur, il-kalam li mgħaġġel l-istess. Jiġifieri inti għandek ukoll, per eżempju, fejn għandek xogħlijiet ta' awturi Maltin li lanqas nafu bihom. Jiġifieri għandek rikkezza kbira, kbira, kbira ta' materjal u. Kienu qed jistampaw il-Maltin dak iż-żmien? Iva, żgur kienu jistampaw. Eħe, ħa ngħidlek, aħna ħafna drabi l-istess, naħseb forsi qabel m'għamilt ir-riċerka jien għax imbagħad ippubblikajt il-ktieb eċċetera. Kellna l-idea li iva din l-istampella ta' żmien l-Ordni li tant kienet iċċensurata ma kien joħroġ xejn, ma kellha l-ebda valur. Mhuwiex il-każ. Mhuwiex il-każ. Jiġifieri inti għandek xogħlijiet importantissimi. Per eżempju? Per eżempju, jekk insemmu ż-żewġ volumi tal-Konti Ciantar, Malta Illustrata, jiġifieri dan qabad il-ktieb ta' Abela, li inċidentalment kien stampat Malta wkoll, imma fl-istamperija ta' qabel, tas-seklu sbatax. Kienu għaddew 100, 140 sena, U Ciantar irreveda dan il-ktieb klassiku, dan huwa klassiku tal-Melitensia, il-xogħol ta' Abela, Della Descrizione di Malta, u reġa' ħarġu update tiegħu f'żewġ volumi li kienu stampati Malta, l-ikbar l-ikbar opra li ħarġet mill-istamperija tal-Ordni. Ma kellek oħrajn, hu. Kellek, per eżempju, xogħlijiet ta' arkeoloġija, skoperti, x-xogħol ta' Barbaro, per eżempju. bl-iskoperti li saru l-Marsa. Xogħol Ignazio Saverio mifsud, Biblioteka Maltese, ktieb importantissimu da. Jiġifieri dan jillistjalek il-Maltin, ix-xogħlijiet letterarji tagħhom, jekk kienu ma stampati, jekk kienu ma manuskritti. Jiġifieri ħareġ ħafna materjal illi huwa li għad għandu valur ta' riċerka sal-lum il-ġurnata. Kotba probiti. Eħe, dik materja li dħalt fiha jiena għad-dottorat. għall-Masters komplejt fuq l-erja tal-istampar f'Malta eċċetera illi imbagħad it-teżi tal-Masters essenzjalment ippubblikajtha, ġiet updated, whatever. Il-ktib Printing in Malta, illi ikopri żmien l-ordni u estendejta sal-libertà tal-istampa, ġifri sal-1839. Meta ġejt għad-dottorat mbagħad bat l-erja tal-letteratura pprojbita. Attwalment, il-dottorat, it-teżi tkopri iktar, fis-sens tkopri, ideat ġodda, ideat, ħa nuża l-kelma, sovversivi, illi kienu bdew diħlin Malta mis-seklu tmintax 'il quddiem. Sa, ħafna drabi dawn l-ideat huma jew esprimi b'mod orali, allura inti għandek l-arkivju tal-Inkwiżizzjoni, fejn għandek nis akkużati isma li inti għattek, li inti għat erezija essenzjalment, mhm, mhm. mod orali, imma għandek ukoll il-mod miktub. U l-mod miktub terġa' jinqasam għandek kitbiet manuskritti li huma kontra l-establishment u għandek kitbiet stampati wkoll. U dik essenzjalment hija again dika biċċa xogħol eh, biżejjed ngħid jiġifieri biex intissib il-każi ta' letteratura projbita Illi spiċċaw quddiem l-Inkwiżitur, e inti trid taqbad il-volumi kollha tal-proċessi, jiena mill-1700 sal-aħħar, sal-1798, trid tarahom wieħed wieħed, għax inti għandek il-każi kollha hemm hekka u ddurhom, ma kienx hemm xi kwantità enormi, il-maġġoranza tal-każi huma tas-seħer, huma ta' da, dawn l-affarijiet. U problema li uħud minnhom m'għandekx indiċi tagħhom. Le, le, le, żgur, le, le, le, ma, le, jiġifieri inti, inti. He, din hija erja, aħna jiena dejjem ngħid, aħna Malta għandna rikkezza tremenda ta' materjal arkivistiku. Illi salva. Jiġifieri fis-sens aħna Malta qatt ma kellna rivoluzzjonijiet kbar, qatt ma kellna affarijiet illi illi kellek ħafna erja. Tneħħi l-gwerra. Tneħħi l-gwerra, illi m'affettwatx tremendament, ħa ngħid hekk. L-arkivju tal-Inkwiżizzjoni, per eżempju, salva anka fil-perjodu Franċiż fejn kien hemm ċans li jinqered, mm. l-arkivju tal-Ordni salva wkoll, l-arkivju tal-qrati, iġbi għandna għandna rikkezza tremenda apparti apparti il-fondi arkivistiċi kbar importanti dwar Malta illi għandek barra biex tutna. Eh? Akku. Ġviri dawna u dan għandek din joħra hemm. Il-problema li għanna hija ix-xogħol li jrid isir biex dawn l-arkivji vera jsiru aċċessibbli għax l-aċċessibbilità mhijiex illi inti tfajthom ġo arkivju u tiftaħ mid-disgħa sal-erbgħa u bniedem jista' jmur jagħmel dik għaqla ħares le. Hekk hu. Imma hija wkoll l-indiċjar tal-materjal għax inti r-riċerkatur l-istor ma jistax inti ma tistax tindiċja inti ma tistax inti iddur dik il-massa kollha ta' materjal. Dawn li ngħidulhom ir-retrieval tools inti Nieħu pjaċir insemmi li studenti tal-istorja fl-università li għamlu it-teżijiet tagħhom propju fuq eh, tal-Inkwiżizzjoni kien hemm kien hemm studenti li jagħmlu wkoll dan it-tip ta' katalogar. Iva, importantissimu. Jew indiċi tal-każijiet li sabu. Importantissimu dak. Importantissimu il għaliex dik hija l-għodda illi r-riċerkatur għandu bżonn. Qed nitkellmu fuq dawn, kif rajt l-iżvilupp fl-arkivji Maltin f'dawn l-aħħar 35-40 sena? Ara, Noel, saru żviluppi u saru żviluppi kbar. Issa, aħna, jiena u ħafna bħali, ngħidu isma' kemm nixtieq isir hekk u kemm nixtieq isir hekk u jsir iktar id-daċċa, da kollu veru. Imma jekk nieqfu, jekk meta meta nieqfu nitolbu għal affarijiet aħjar, Dik hija problema. Imma jekk ħanajt isma dal-aħħar 30-35 sena, ix-xena arkivistika f'Malta ġiet trasformata għal ħafna raġunijiet, għal ħafna raġunijiet. Eh, ħanibdew, iġbri minnaħa tal-istat, għandek it-twaqif tal-Arkivju Nazzjonali. Ekku. Ġviri dina xi ħaġa laqqas biss kellna Arkivju Nazzjonali. U liġi magħha? U liġi li regola ekku kif qed inti. u l-liġi li tirregola l-ġbir tal-materjal, sar sar xogħol tremendement, jiena minn hawnhekka nixtieq insellem il-Dottor Charles Farrugia, ix-xogħol ix-xogħol kbir kbir kbir li sar, li qed isir, ħafna drabi b'riżorsi limitati, imma x-xogħol li sar, jiġifieri dan qed inġabar dak il-materjal kollu, ħafna drabi kien f'riskju li jintilef, kien f'riskju li jispiċċa, insemmu l-applications tal-passaporti. Użgur. Ħafna, ħafna nqirdu, eh? Teżor, teżor, l-istess fejn tidħol il-knisja u żguru it-twaqif tal-arkivju tal-katidral. Il-fondi li ġew trasferiti hemmhekk l-arkivju tal-Inkwiżizzjoni li kien abbandunat minn si il-Kurja, Ġviri, dak Għandek il-qorti tal-isqof li interessanti. L-istess, illum, l-istess, illum il-kurja għanda arkivist professjonali, jiġifieri llum apparti milli għandek l-arkivju tal-Katidral, illum għandek bniedem, Dottor Nicholas Doublé, Reverend Nicholas Doublé, illi qiegħed arkivista il-Kurja. Bniedem professjonali dan, bniedem kwalifikat. U anke l-istaff li hemm. U l-istaff ukoll. Dak iż-żmien eh, ma kienx hemm. Le, le, le, le, jiġifieri ħanajdu hekk. Saru proġetti ta' digitizing l-istess, jiġifieri b'kollaborazzjoni ma' istituzzjoni barranin Jiġifieri x-xogħol sar tremendement. U online. U l-online illum. Inti tiftakar meta kont tmur f'arkivji kważi ssib il-bib magħluq. Esgur, eh, ekku. Ġifieri llum għandna l-vantaġġ li mill-kumdità ta' darek inti. Ekku. Permess tal-internet għandek id-dokument qudiemek tista' tkabbar, iċċekken. Ekku, ekku. Arkivju ieħor li ta' min isemmi l-istess trasformazzjoni totali l-arkivju tan-notara. Jiena niftakar żmien kont immur hemmhekk tagħmel riċerka, kien itik il-biti, kien itik il-biti. Darbtej fil-ġimgħa. Meta jifta. Fil-ħodu. Meta jifta. Ħin limitat. Sewwa, eh, apparti l-istat, l-istat tal-waħx. Illum li trasformazzjoni li sar fih dana hija xi ħaġa inkredibbli. Jiġifieri verament ħanajlek sar sar sar fuq li sar. Kuntent Nixtieq isir iktar, bħal kulħadd. Ovvjament. Għandna bżonn iktar nis professjonali, għandna bżonn iktar jiena ngħid rikonoxximent. Il-problema ħafna drabi hija illi jekk inti ma daw il-pożizzjonijiet fl-arkivji, fil-biblioteki, ma toħloqx gradi illi jirrispettaw il-professjonalità tal-ħaddiema li inti għandek bżonn, ħa inti mhux se ssib ħaddiema. U s-settur forsi ma tantx jattira minħabba forsi il-differenti mill-gaming pereżempju li jattira. Ekku, ekku, ekku, biss ejja, ejja ma mmorrux għal-gaming, għax il-gaming ħad idħol fil-privat fejn il-salarji issa ikunu. Immanki, immanki fil-ambitu taċ-ċivil tal-gvern. Jiġifieri jiena nħoss illi hemm bżonn iktar rikonoxximent ta' nies bi kwalifiċi professjonali fejn jidħlu l-libreriji, fejn jidħlu l-arkivji, jekk aħna veru rridu illi nimxu 'l quddiem. Għaliex ejjej, ħafna drabi problema anke biex issib in-nies, eh? Problema biex issib in-nies. U problema biex issib in-nies mhux għax m'hawnx nies li jħobbu s-suġġett, Imma bl-Ingliż ngħidu at the end of the day. Inti tistamel il-kontijiet. Sa tieħu miegħek id-dar. Inti trid inti ekku, ġifieri ġifieri din hija realtà. Din hija realtà, din hija xi ħaġa naħseb illi hemm bżonn illi illi illi wieħed illi wieħed jiddirizza jekk irridu illi nkomplu navvanzaw eh, f'dan il-qasam. William, semmejna dan ix-xenarju tal-arkivji, inti barra r-riċerka li għamilt fl-arkivju tal-Katidral għamilt ħafna riċerka wkoll ta' katalogar fil-Bibjoteka Nazzjonali. Iva, il-Bibjoteka Nazzjonali jiena kont involut b'wieħed proġett maġġur ħa ngħidu hekk kien il-microfilming. Dak iż-żmien il-microfilming. Dak iż-żmien microfilming, dak iż-żmien dan qed nitkellmu fil-bidu tad-disajnijiet. Ekku, tal-Hill Monastic Tal-Hill Monastic li huma again li taw kontribut kbir il-Malta Study Center f'Minnesota taw u għadhom qed jagħtu kontribut kbir biex ħafna mill-arkivji tagħna u ngħid ta' mhux biss jiġu dak iż-żmien microfilm illum diġitalizzati, imma ħafna drabi trid anke torganizza għax il għaliex kultant. Għandek proċess twil. Għandek proċess twil. Kultant ikunu arkivji illi għadhom qasum organizzati. Inti ma tistax ma tistax tiddiġdajza, ma tistax timmikrofilmja ma terem. Tittamel is-sorting, il-paġinazzjoni, taqsim, indiċi, eccetera. Ekku. Allura kena dal-proġett dak iż-żmien kien qed jiġi microfilm l-arkivju tal-Ordni ta' San Ġwan li Malta huwa Imprezzabbli. Imprezzabbli. Jiena jiena nobgħod ngħid fost l-iktar importanti ta' niftehmu il għaliex kull arkivju jista' jkun inti jiddependi x'tib ta' riċerka qed tagħmel. Huwa magħruf, huwa ta' ċertu importanza anke fuq livell internazzjonali bla dubju, u dana beda jsir il-microfilming tiegħu. Jiena nkoll kont involut li nagħmlu dik li ngħidulha il-metadata. Il-metadata hija li inti taqbad volum volum, Tara kemm fih folji, tara x' il-kopertina tiegħu, tara huwiex illustrat, tara d-dati li jkopri, biex inti mhux jibda l-film u tgħid imma da x'inhu? Sewwa? Jiġifieri inti qed tagħti d-dejta bibliografika tiegħu. Jiġifieri jiena prattikament rajt. tliet kwarti tal-arkivju tal-ordi, ġifri fuq eluf ta' volumi, illi għaddew wieħed wieħed minn taħt idejja biex kellna nagħmlu din il-biċċa xogħol tal-meditejda tagħhom. Hija ħasra li dawk il-katalgi, dawk il-katalgi li għamlu eh, semmi l-professur Vincent Borg, Eh, xerri l-antiki ma baqgħux ikunu pubblikati eh. b'mod eh, konsistenti. Etta jsewa ħafna, etta jsewa ħafna, jiena. Gabarretta. Iġviri, dana fil-1964 kienu bdew joħorġu ejjejn, qed nitkellmu fi żmien qabel l-internet, qed nitkellmu żmien qabel id-diġitali. Kienu bdew joħorġu volumi stampati illi jiddeskrivu l-arkivju tal-ordni. Iġviri, kull sezzjoni tal-arkivju kienet bdiet tiġi deskritta volum volum f'ċertu dettall f'dawn il-volumi ppubblikati. Jien għalija għadhom sal-lum, sal-lum, biċċa xogħol utilissima, jiena nużhom. Il-ħasra hija illi l-proġett qatt ma tlesta. Jiġifieri inti għandek partijiet tal-Arkivju tal-Ordni illi ġew katalogati u deskritti f'dawn il-volumi, hemm madwar hemm xi 25 volum li ħarġu. Imma għandek partijiet oħra importanti tal-arkivju illi qatt ma ġew deskritti b'dal-mod għadhom. Ix-xogħol tal-HMML hawnhekk huwa importanti il għaliex jikkomplimenta dak li sar pubblikar f'dawn il-volumi u anki fejn m'għandekx il-volumi pubblikati. Dan kien proġett kbir illi jiena ngħid bis-sfortuna ma tkomplix. Li hija sfortuna. Hija ħasra. Li hija ħasra. Illum anka hemm lok illi daw il-volumi ikunu digitized, dal-volumi ikunu applo, illum ħafna minnhom dawn out of print, eh, laqas biss laqas biss isib tixtrihom, trid tmur f'librerija biex biex tikkonsulthom. Jiġri proġett tajjeb ikun ukoll li dawn ikunu digitalizzati. Fil-fatt il-proġett tal-HMML ta' Minnesota qed għaddejjin bil-proġett tal-digitization tagħhom. Importanti, eh? importanti il għaliex dawn huma lodda, iġveri inti. Eluf, eluf ta' manuskritti. Użgur, użgur, użgur. Tal-arkivi tal-ordi, dawn qed jiddiġitalizzaw l-arkivi tal-ordi, sar tal-inkwizizzjoni, ġveri ħanajdu hekk l-arkivi ħansejħilhom il-kbar. Il-kbar u anke oħrajn mhux daqshekk kbar, ġew diġitalizzati grazzi għax-xogħol li għamlu l-Malta Study Centre Voldiri ta' Minnesota. William, ħa nifu għal pawsa mużikali. Ovvjament nkunu miegħek wara din il-kanzunetta fit-tieni parti tal-programm inti sa tgħidilna iktar fuq ir-riċerka li għamil tal-pubblikazzjonijiet. Lura mal-mistieden tiegħi tal-lum il-Professur William Zammit. Nfakkarkom li qed tisimgħu programm mill-arkivji fuq NetFM u netfm.com.mt produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Noel Danastas. Fit-tieni parti ħan nitkellmu fuq il-pubblikazzjonijiet li ħareġ eh, il-Professur Zammit sew f'dawk li huma papers kif ukoll il-pubblikazzjonijiet. William, Bħala papers, papers u lectures tajt bil-kwantità ħanejdu hekk f'dawn il-35 sena ta' riċerka tiegħek. Jekk insemmu paper partikolari fuq il-kukkanja dik x'kienet? Eħe, sewa tajt Noel, inti ħafna drabi fir-riċerka eh, tiltaqa' ma' ħafna episodi, ma' ħafna aspetti li tajt isma' eh, dal-aspett ħaqqu studju għalih. U allura dak isir paper. Mhux se tagħmel ktieb fuqu, m'hemmx materjal biżżejjed, is-suġġett ma jreġġix biżżejjed biex tagħmel ktieb, imma tagħmel studju. Ħafna drabi nippubblikahom Malta jew nippubblikahom barra. Issa, jiena dejjem ikkonċentrajt ħafna fuq l-element komunikattiv. Sa l-element komunikattiv mhuwiex biss il-kitba. Inti tista' tikkomunika bit-teatru, bil-karnival, bil-festi. Jiġifieri jiena dawn l-affarijiet kollha li b'xi mod Inti għandek il-komunikazzjoni miktuba, il-komunikazzjoni orali, il-komunikazzjoni viżiva. Jiena dawk interessawni kollha. U ħafna mill-istudji tiegħi, ħafna mill-papers li għamilt, b'xi mod jew ieħor jidħlu f'dil ħaġa. Semmejt waħda mid-diversi papers dwar il-kukkanja. Mela inti kellek fi żmien l-Ordni il-Karnival u kienu jagħmlu il-kukkanja fil-fatt kienu jagħmluha darbtejn, fil-Kalendi Maġġo fil-Karnival. Il-kukkanja tal-Karnival illi laħqet l-apiċe tagħha taħt Pinto. Jiġifieri, issa l-kukkanja xi l-kukkanja kienet illi għandek dan l-arblu daqsiex jagħmluh fil-pjazza tal-Karnival kien isir dik Pjazza Repubblika, aħna l-Malti niktar ngħidluha Pjazza Reġina, appunt fejn hemm l-istatwa, hemmhekka għad hemm probabbilment il-ħofra tal-arblu, sewwa, u ma' dal-arblu jagħmlu speċi ta' pjattaforma fuqu jdendlu ikel, annimali, kultant anki annimali ħajjin, ġveri għad nitkellmu fi żmien eh, is-seklu 18, eh, ġveri ma kienx ma kienx hawn is-sensittività li hawn illum. Fuqet mill-ġranet tal-karnival joħroġ il-Gran Mastru fit-tieqa jagħti s-sinjal u l-Maltin bil-mijiet li kienu jinġabru f'dik il-pjazza jagħtu dak li ngħidu l-rambaċ. Minu laqwa jħawel. Imma interessanti il għaliex dina kienet eżerċizzju ta' propaganda ta' poter. Jiġifieri x'kien warajha di kollha? Warajha di kollha kien il-Gran Mastru, is-Sultan, aħna konna ngħidu s-Sultan, illi mill-ġenerożità tiegħu, mill-qalb tajba tiegħu, darba fis-sena fil-Karnival qed jagħti lill-poplu, lill-imġewwaħ, dan l-ikel. Poplu kien fqir. U l-poplu kien fqir. U l-Karnival, il-Karnival kien xi ħaġa importantissima. Jiġifieri l-Karnival illum huwa entertainment, ma dak iż-żmien, dak iż-żmien kien qawwi ħafna. Dak iż-żmien kellek eluf kbar tqis il-popolazzjoni ħafna iżgħar minn tal-lum li jitlulek il-belt. Waħda mir-raġuni tew li kienet għall-kukkanja biex jieħdu sehem fil-kukkanja. U min jaħtaf annimal u min jaħtaf il-frott, eċċetera. Fuq net kien ikollok il-bandiera tal-Gran Mastru min jieħu dik kien jieħu żekki. Importanti dik. Importanti, importanti. Imma l-iskop tagħha kien eżerċizzju politiku. Il-problema kienet tinqala' meta l-affarijiet imorru ħażin. Tinsiex, il-Karnival isir fix-xitwa, il-Karnival isir Frar, ġeneralment. Ekku. Xita, kesħa, maltemp. U ġieli ġrat illi inti għandek ix-xita nieżla, il-kesħa, in-nies imressħin qed jistennew bil-paċenzja kollha illi joħroġ il-Gran Mastru fil-gallarija, eh, da mhux se jixxarrab, da mhux se jħoss il-bart, jagħmilhom is-sinjal u jagħtu r-rambaġġ. U ġrat iktar minn darba illi ehm, ikun hemm min jitlef il-paċenzja, jitlef is-sabar u jagħti r-rambaġġ qabel. Issa, tajjeb wieħed jiftakar li l-kukkani kienet tkun bil-gwardja magħha, eh? Jiġifieri kienu kun hemm il-gwardji tal-Gran Mastru armati għassa mal-kukkanja. Darba minnhom l-affarijiet tilfu kull kontroll. Jiġifieri inti kellek il-Karnival tal-1763, kesħa, maltemp, xita, eċċetera Il-poplu imġewwaħ qed jitlef sabru, immaġina x-xena, jiġifieri inti għandek dik il-pjazza, llum Pjazza Repubblika, Pjazza Reġina, imballata nies kulħadd jippressa fuq xulxin, għandek il-kavallieri u s-sinjuri Maltin fil-gallarijiet, dawn mhux se jmorru għall-kukkanja dawn m'għandhomx bżonn, daw għalihom huwa d-divertiment li jaraw lill-imġewwaħ taħthom jitqatel u jaqbeż fuq xulxin biex forsi jakkwista xi ħaġa sewwa, jiġifieri għandek din l-element ta' klassi wkoll. Il-folla tilfet il-paċenzja u l-folla tat ir-rambaġġ qabel ma ingħata l-permess. Xi ħadd ta l-ordni biex il-gwardji li kien hemm jgħassu l-kukkanja jattakkaw lin-nies, dawk kienu armati, jiġifieri dawk kienu bil-bajonetti, u sar massakru. Jiġifieri hemmhekk inqatlu. Mietu n-nies. Mietu n-nies, mietu għexieren ta' nies, Oħrajn spiċċaw l-isptar, is-sagra infermerija, jiġifieri qed nitkellmu fuq ammont madwar 40 ruħ illi inqatlu f'din it-traċedja u allura u allura s-simboliżmu hawnhekk inqeleb ta' taħt fuq. Issa m'għandekx is-sultan twajjeb ħanin illi qed jipprovdi l-ikel lill-fqajjar, issa għandek is-sultan illi uża l-forza, biex sar dan il-massakru, din il-vjolenza fuq il-poplu, huma d-dgħajjef. Jiġifieri kienet xi ħaġa, kienet xi ħaġa li bl-Ingliż ngħidu the tables were turned hawnhekk. Tant hu hekk, tant hu hekk illi l-kukkanja għal żmien ma baqgħetx issir. Il-kukkanja mbagħad reġgħet iddaħħlet iktar tard żmien Rohan, Grammażżu Rohan, imma forma differenti iktar kontrollata eċċetera Jiena dejjem ngħid nixtieq xi darba ara kemm għandna monumenti l-Belt u għandna ta' De Vallet u għandna ta' Reġina Vittoria, f'dik il-pjazza fejn għandna l-monument ta' Reġina Vittoria forsi xi darba ssir daqsxejn ta' rħama li tfakkar, lanqas għandna isimhom dawn, lanqas isimhom m'għandna, imma li tfakkar dawn il-persuni li nqatlu b'dal-mod brutali fil-Karnival Frar 1763. U kont ktibt paper jiena Propju fuq din. Eh, ġifieri hemm studju sħiħ fuq il-kukkane fi żmien l-ordni, fuq dawn l-inċidenti li kienu jsiru, ehm, ġifieri hemm sar studju sħiħ fuqha. L-ewwel semmejt il-Kalendi Maġġo għal benefiċċju tas-semija. X'inhi din? Fil-qosor. Il-Kalendi Maġġo kienet festa ehm, inħolqot fi żmien l-ordi kienet issir barra wkoll ta' niftehmu. Dik li ngħidula tal-ewwel ta' Mejju. Imma kienet issir proprjament Malta fit-30 ta' April. Jiġifieri fit-30 ta' April kellek fil-pjazza tal-Palazz issa fi Pjazza San Ġorġ mhux Pjazza tar-Repubblika, imma l-istess kienet issir il-kukkanja fis-seklu tmintax, jiġifieri Ġinġor de Cuccagna, kienet tiġi stampata xi serenata kollha tifħir għall-Gran Mastru, jiġifieri dinha kienet ċelebrazzjoni li taġevola lill-Gran Mastru, lis-Sultan. Fil-fatt interessanti, waħda mill-ewwel biċċiet ta' letteratura li għandna miktubin bil-Malti hija poeżija bil-Malti miktuba minn Francesco Bonamico, appuntu Mejju ġieb il-wart u żar, hekk jisimha, hekk tibda, u dan jibda jfaħħar lill-Gran Mastru dak iż-żmien kottoner, kieku ma kontx int għalina aħna nbatu, aħna rsiera u dal-affarijiet kollha. U ġiet immużikata din? Jidhirli li ġiet immużikata, iva. Sa qabel ma ġiet skoperta il-Cantilena ta' Pietru Caxaru, minn min Prof Swettinger u minn. U F'Sadni. F'Sadni. Dina kienet l-eqdem biċċa letteratura li nafu biha bil-Malti. Xorta t'għandha valur kbir, illum hija t-tieni l-eqdem. Il-Calend de Maggio, li spiċċat meta spiċċa l-Ordni mbagħad. ġiet fix-xejn ukoll. Inti għamilt ukoll riċerka mort l-Arkivju tal-Vatikan u hemmhekk għamilt riċerka estensiva tista' tgħid, fi żmien meta l-arkivju ma kienx il-bibien miftuħin. Iva, ekku, ara, ħa ngħidlok, l-ewwel nett meta ngħidu l-Arkivju tal-Vatikan, il-Vatikan hemm numru ta' arkivji. Għandek l-Arkivju ħa nsejjaħlu l-Kbir. L-Arkivju l-Kbir huwa Illum ngħidulu l-Arkivju Appostoliku, sa ftit żmien ilu kien l-Arkivio Segreto. Issa dik ta' Segreto neħħewha il għaliex tat impressjoni ħażina. L-arkivju riċenti li nfetaħ tal-Vatikan huwa l-Arkivju tas-Santu Uffizzju. Jiġifieri l-Arkivju tal-Inkwiżizzjoni. Allura inti għax aħna ngħidu l-Inkwiżizzjoni Malta, l-Inkwiżizzjoni Malta kienet parti minn xi ħaġa ikbar. Jiġifieri inti l-Inkwiżizzjoni Rumana kienet Ruma, il-headquarters kien Ruma. Imma mbagħad fil-pajjiżi Kattoliċi kellek l-Inkwiżizzjoni illi l-Inkwiżitur f'Malta qed jirrapporta lil Ruma. Sewwa? X'sibt hemmhekk? Hemmhekk hemm teżori kbar. Jiena kont mort hemmhekk għar-riċerka tad-dottorat tiegħi li kien kif għad fuq fuq materjal projbit, eċċetera. U jekk ma ssibx materjal projbit fl-arkivju tal-Inkwiżizzjoni ma nafx fejn se ssibu, ġifieri dak dik kienet importanti ħafna. Kien għadu ma nfetaħx, dana qed ngħid 1996-97, kont tlabt lill-arkivista ta' dak iż-żmien, Alejandro Sifres, illi l-istess minn hawn insellimlu tal-kontribut li ta' u tal-għajnuna kollha. U speċi peress li kienet ċara li kienet kussjoni ta' żmien li dara se jiftaħ. Eżatt. Ehm, kelli nagħmel ittra lil prefett tal-kongregazzjoni dak iż-żmien li kien il-Kardinal Ratzinger li wara sar Benedittu, Benedittu 16, u jena tajt il-permess, ġifiri dawn għal-permessi kienu bdew ituhom avolja l-arkivju kien għadu mhux uffiċjalment miftuħ. Miftuħ. Eh, nista' ngħidlek illi Il-materjal dwar Malta li hemm fl-Arkivju ta' Ruma tas-Sant Uffizzju huwa l-iktar materjal estensiv li għandhom tal-pajjiżi differenti. Pereżempju, il-librerija tal-kotba. Żgur, il-librerija. Pereżempju, għandhom il-katalgu tal-biblioteka li kellu l-Inkwiżitur f'Malta. Il-biblioteka, il-kotba m'għadhomx jeżistu, ġifieri il-biblioteka tħarbtet. Xi ftit minnhom spiċċaw il-Biblioteka Nazzjonali, imma nafu x'kien hemm, il għaliex Ruma, fl-arkivji tal-Inkwiżizzjoni, hemm fost l-oħrajn katalgu dettaljat mijiet, mijiet, mijiet ta' paġni, tal-bibljoteka li kien hemm. Jidhirli kien hawn xi kopja fl-arkivju tal-katidral. Kien hemm kopji diversi, illa għaliex dan mhux darba sar. Mhux kompluta, ejja ngħidu hekk. Eħe, le, le, sew tgħid Noel, dan mhux darba sar, jiġifieri kultant Ruma kienu jitolbu, isma', ibagħtulna l-katalgu tal-kotba li għandkom fil-libre. Hemm xi wħud minnhom mhux kompluti, hemm, imma jiena l-iktar wieħed estensiv li ltqajt miegħu hu appuntu Qiegħed Ruma, jiġifieri u ġibna kopja, jiena mbagħad kont ġibt kopja Malta biex għall-inqas għandna kopja Malta wkoll. Ekku, kont sibt pjanta interessanti. Iva, iktar minn waħda, verament. Jiġifieri inti għandek. X'inhi din? X'kienet? Żgur, għax inti għandek l-Inkwiżitur Malta, il-Palazz tal-Inkwiżitur, il-Birgu, imma l-Inkwiżitur f'Malta jiddependi mill-Inkwiżizzjoni f'Ruma, il-headquarters huwa Ruma, issa. Kull darba li Inkwiżitur f'Malta jrid jagħmel xi xogħol ta' alterazzjoni fil-Palazz tal-Inkwiżitur tal-Birgu, u kien hemm ħafna bżonn għax kienet binja antika, binja li probabbilment tmur lura qabel l-1530, kien hemm żmien fejn illum meta tarah il-Palazz tal-Inkwiżitur tarah palazz maqtugħ għalih. Fir-realtà għal ħafna żmien Kien magħqud ma' bini ieħor ma' djar oħra. Waħda mill-affarijiet li riedu jagħmlu l-inkwiżituri li jisseparawh. Jiġifieri dejjem kellek xogħol ta' infrastruttura li kien hemm bżonn. Daqqa jinbidel saqaf, daqqa ħaġa, daqqa oħra. Imma biex isir dax-xogħol riedu l-permess tal-Inkwiżizzjoni f'Ruma. U allura kienu jintbagħtu l-pjanti minn Malta għal Ruma biex ikunu approvati. U ħafna minn dawn il-pjanti, numru ta' dawn il-pjanti għadhom jeżistu. Għandna l-pjanta tal-faċċata, 1697. Għandna l-pjanta meta sar it-taraġ sabiħ, it-taraġ majestuż li hemm, 1735. Imbagħad għandna diversi pjanti tal-faċċati tal-ġnub tal-palazz, tas-sala tal-qorti tal-inkwiżitur. Fil-fatt, din hi xi ħaġa unika, eh, din hi xi ħaġa li ma nstabet imkien iktar. Jiġifieri hemm pjanta tas-sala. U sibthom intija. Iva, u dawna sibthom Ruma jiena, hemm pjanta tas-sala ta' fejn kellek il-qorti tal-inkwiżitur, bl-għamara b'kollox, u grazzi għal dik il-pjanta illum din is-sala qed tiġi rikostruwita bl-għamara b'kollox kif kienet. U din qed tkun xi ħaġa unika, jiġifieri ma hawn l-ebda awla, ma hawn l-ebda qorti tal-inkwiżizzjoni li għadha teżisti bl-għamara u aħna se jkollna rikostruzzjoni imma rikostruzzjoni mhux mistħajla ibbażata fuq disinji pjanti oriġinali illi illi illi illi sibtruba. Vittorio Grixti, min kien? Vittorio Grixti karattru interessanti, karattru minsi, wieħed mill-patrijotti Maltin għalija jiena illi illi biż-żmien intnesa. Aħna għandna l-patrijotti tagħna ħafna minnhom telgħu fil-wiċċ ħa ngħidu hekk fis-seklu dsatax meta kien hemm bżonn illi noħolqu jew jew jew mhux noħolqu xi wħud minnhom maħluqa, xi wħud minnhom nirxuxtawhom. Allura għandek Gaetano għandek Mannarino, u mbagħad għandek Toni Bajada, nies bħal Ġużè Muscat Azzopardi eċċetera li kiteb fuqhom nagħtu sens ta' identità lill-Maltin. Oħrajn intnesew ehm, u ntilfu. Vittorio Grixti wieħed minnhom. Patrijot kbir Malti, kellu problemi mal-ordni, kien jisħaq fuq id-drittijiet tal-Maltin versu l-Ordni, u daħal anka f'inkwiet, kellu jara kif jipproteġi ruħu, imma imma irnexxielu. Ġifieri Vittorio Grixxi huwa u tara l-kitbiet tiegħu, ġifieri dana ġifieri ma kienx ma kienx ma kienx iħalliha ħelwa l-melħa kif ngħidu bil-Malti, eh, ġifieri kien kien. Issa, wieħed mill-kontributi kbar li ta' Vittorio Grixxi fil-qasam letterarju, mhm. mela Vittorio Grixxi jiktiblek Dramm twil, fuq ħames atti, u dal-dramm jittratta l-istorja tan-nawfraġju ta' San Pawl. Issa, meta ngħidu n-nawfraġju ta' San Pawl, tgħidu iva oġġett reliġjuż. Meta tmur lura fiż-żmien, seklu tmintax eċċetera. In-nawfraġju ta' San Pawl, l-istorja ta' San Pawl f'Malta kellha element qawwi ħafna patrijottiku, fis-sens li aħna poplu maħkum, għandek il-kavallerija eċċetera, aħna rridu nuru li aħna wkoll ħaqqna stima, ħaqqna konsiderazzjoni. U l-istorja ta' San Pawl kienet tgħin f'dan rigward. Grixti kiteb dramm, dramm kumpless, dramm twil, u dan id-dramm kien ittella' fit-teatru pubbliku, dak li llum ngħidulu Teatru Manwel. U kien hemm il-Gran Mastru Pinto, jiġifieri dina kienet jiena dana kont naf li sar dan id-dramm il għaliex kont sibt referenza għalih. Imma ma kellix id-dram fidejja. Id-dram fejn sibtu ma? Id-dram sibtu l-Biblioteka Nazzjonali. Ġifieri d-dram u ma kienx faċli ssibu, illa li dan kien mal-kollezzjoni tal-mixxellani. Inti għandek nawfraġġu li San Paolo opera morali, ħafna drabi opera morali tfisser xi ktib teoloġiku komplikat, eċċetera. Jiena ssuspettajt li jista' jkun hemm xi ħaġa, battalih u nsib li kien it-test oriġinali tad-dram. twil, tmur il-bibljoteka ġimgħa wara l-oħra bil-laptop, tittajpjah, tiċċekkja li ma qbist xi linja, tiċċekkja li ttajpjajt tajjeb, u kont ħriġtu ktieb b'dan, jiġifieri b'introduzzjoni dettaljata, annotat, eċċetera. Imma issa għandna, jiġifieri dan huwa ppubblikat, għandna d-dramm ta' Vittorio Grixti, Għandna ħafna fuq Vittorio Grixti u l-kuntest ta' żmienu u l-importanza patrijottika ta' dan ix-xogħol. Ekku, ekku. U dan inti ħriġtu bħala pubblikazzjoni fl-2004. Iva, iva. Żewġ pubblikazzjonijiet tista' tgħid riċenti huma wieħed minnhom huwa Kissing the Gallows. Nitkellmu fuq l-ieħor Slavery, Treason and Blood aktar quddiem. Iva, Kissing the Gallows, mela, Kissing the Gallows ħareġ fl-2016. Kissing the Gallows kien wieħed minn dawk il-kotba ta' bla ħsieb, ngħidlu jien. Jiena kif għadna għamilt ħafna riċerka Ruma, għandek. Għandek il-crime, it-tortura u l-punishment. Ekku, ekku, ekku. L-istess, ġviri, ħanajdu ek, jorbot mal-erja tijaj, eh? illa li xinti għandek il-ritwal, il-ritwal tal-kastik. U xinu l-kastik jista' jkun Eżilju jista' jkun swat, jista' jkun mewt. Dokumenti, dokumentazzjoni. Dokumentazzjoni, imma inti għandek l-ispettaklu l-istat illi qed juri l-qawwa tiegħu fuq il-poplu. U minn dak il-lat l-erja tinteressani jiena. U dan Ruma, kont nara l-korrispondenza tal-Inkwiżizzjoni, u meta kien ikollok każi ta' crime daqsxejn ħorox, l-inkwiżitur kien jinforma Ruma. Aġifieri dawn mhumiex każi li għandhom x'jaqsmu mal-inkwiżitur la xejn. Dawn huma każi tal-qorti tal-istat, tal-qorti tal-gvern. Fil-fatt għamilt riċerka fl-Arkivju Nazzjonali fil-Banka Ġuratale propju mid-dokumenti tat-tribunali u qrati. Ukoll, ukoll, għax inti għandek. Il-Manja Kurja Kastellanija, l-Kapitanale. Żgur, żgur, żgur. Aħna Malta għandna patrimonju rikkissimu tal-arkivji tal-qrati, sewwa. Imma għandek ħafna materjal Ruma wkoll. U allura bdejt nieħu nota ta' dawn il-każi. U hemm każi interessantissimi, ġifieri ġifieri inti inti tara ġifieri tip ta' crime li kien isir, il-problemi fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja, inti kellek l-immunità ekklesjastika pereżempju. Ekku. Lima, lima kien dak l-iktar aspett kriminali li ltqajt miegħu fid-dokumenti? kellek ħafna again jiena. Ovvjament is-serq kien komuni kien hawn il-faqar. Frekwenti imma anki imma anki imma anki l-qtil kien frekwenti. Ukoll. Anki l-qtil. Ġifieri dina l-istess, ir-riċerka għalhekk għalhekk sabiħa hux. Ġifieri aħna ħafna drabi illum il-bniedem modern jgħidlek xaru każa fiex wasanna kemm hawn kemm hawn crime. Dak iż-żmien. Dak iż-żmien naħseb. Kienet soċjetà vjolenti ħafna. Ħafna. notwithstanding illi il-penali kienu ħorox ħafna, il-penali kienu ħorox ma konx tiċċajta, dana ma kellekx is-sistema tal-lum illi sar delitt u għaddew tliet erba' ħames snin u beda jinstema l-każ, ta' dana dana sar delitt u widin f'ġimgħa ġimgħatej. Beda. Beda u memx u memx u memx ħafna ċerimoni, ġifieri għandek l-intervent dirett tal-Gran Mastru qatt m'għandekx l-idea ta' separazzjoni tal-poter. Jiġifieri Il-tortura kif kienet il-punishment? Il-tortura li hawnhekk kellek żewġ tipi, kellek tortura bħala parti mill-proċess, mela inti hemm suspetti ħorox fuq dak li jkun li għamel delitt ta' ċertu gravità, hemmhekk kienet tintuża t-tortura, qtil jew jew xi ħaġa oħra gravi. Sewwa, jekk inti mhux se tammetti inti ħa tingħata t-tortura. Illa għaliex hemm evidenza ċara, evidenza peżanti illi inti għamilt id-delitt. Imma inti trid tammetti. Jekk inti ma tista' tammetti bil-kelma t-tajba, se tuża t-tortura. U t-tortura kienet żewġ tipi. Il-korda u l-kavallett. Il-korda. Per eżempju. Jorbtu lek idejk wara darek u jolzawk bħabel. Ħafna drabi tispiċċa bi spallejk zlugati, mhux fosthom. Jekk inti bil-korda b'kollox tibqa' tistina rasek jekk kienu jħobbu jużaw dil-kelma rasek jibsa, kienu jużaw dak li jgħidulu il-kavallet. Il-kavallet ġej minn kavallu. Dal-kavallet kien xi ħaġa tal-biża ħanajdu hekk, jiġifieri kienet speċi ta' triangolu tal-injam fuq erba saqaj, isu żiemel ħanajdu hekk, mhm. imma triangolu tal-injam, ipoġġu bil-qeda fuqu, ħafna drabi jorbtulek pis ma' saqajk biex inti iktar eh, ħadbati fuqu dana, u allura għandek dat tip ta' tortura. Kienet regolata, ġifieri ħafna drabi kien ikollok it-timing tat-tortura, kien ikollok tabib preżenti, imma jibqa' l-fatt illi kienet tingħata din it-tortura, jiġifieri. Atko, pubblikazzjoni l-iktar waħda riċenti tiegħek u kważi ntemmu dan il-programm. Iva, l-aħħar pubblikazzjoni forma ta' ktieb ħa ngħid hekk għax papers il-ħin kollu fis-sens. Malta ħna min jitolbu għal ħaġa, min jitolbu għal oħra, jiena niddeq ngħidle, u la jkolli l-materjal. Isu d-dnub tajt. Riċenti u koll ħriġt paper fil-publikazzjoni b'tislima l-Dun Ġwan u koll inselmu l-memorja tiegħu. Iva, dika ma setax jon, osina li Dun Ġwan eh, nixtieq nħud l-okkazjoni, jiena l-Dun Ġwan għandi rispett trement, Dun Ġwan kien bniedem li ta' kontribut immensament Jiena ma nista' ngħid xejh li fġit fuqu, jiġifieri jiena fir-riċerka dejjem għajnuna sibt dejjem bibien miftuħa sibt minn Dun Ġwann, jiġifieri jekk hawn xi ħadd li jixraqlu kull tifħir u memorja u ktieb ad unur u żgur, żgur, żgur ma kienx il-każ illi ma noħroġx paper f'dal-ktieb ad unur Dun Ġwann. Insomma, apparti hekk. L-aħħar pubblikazzjoni Slavery, Treason and Blood. Huwa ktieb dwar il-kumplott tal-irsiera tal-1749. X'kien dan? X'kien dan? Fil-qosor. Dina hija, jiġifieri inti kellek attentat, inti Malta kellek l-iskjavi, kellek l-irsiera, ħafna minnhom Misilmin, xi ftit minnhom kienu jikkonvertu jew insomma ta' parsi jikkonvertu, kellek soċjetà Malta li kienet mhux ħielsa, l-iskjavi, jew proprjetà tal-gvern, tal-ordni, jew proprjetà tal-privat. Sewwa. Issa, li kien ġara illi kellek Paxa Mustafa, illi kien inqabad da, memx noqdu wis fl-istorja, kien spiċċa Malta da, kien dizonorat il għaliex dal-bastiment tiegħu qamu għalih l-iskjavi u ġabu lilu skjav Malta, ġifieri huma nħelsu u hu spiċċa skjav, jiġifieri kienet xi ħaġa illi ħamritlu wiċċu da, kien trattat tajjeb għax dana kien baxaġ, kien anka nħeles addirittura, il-gvern Franċiż kienu ftehmu smal dan eħelsu, All right, kollox sew, u ma qallhom u le issa noqgħod ftit ieħor Malta. Fil-verità kien qed joħloq dal-plott biex hu meta jmur lura pajjiżu għand is-sultan jgħidlu isma' jiena vera ġejt umiljat mill-iskjavi tiegħi imma kemm pattejtha il għaliex nista' ntik Malta fuq platt il għaliex għamilna dan il-kumplott. Il-kumplott kien mhux illi jaħarbu l-irsiera imma li jieħdu Malta f'idejhom. Li jaħarbu l-irsiera kienet tiġri il-ħin kollu. Jiġifieri attentat ta' skjavi daqqa jirnexxielhom daqqa le iktar le milli iva. Ma imma da ma kienx hekk, da kien jieħdu l-poter f'Malta. Kien it-tajmija tal-Limnarja, Limnarja 1749, kellek skjavi involuti li kienu viċin ħafna ħafna ħafna tal-poter. Dejjem ifittxu festa. Iva. Anka r-rewwixta tal-qassisin iva. lejlet iva. il-Vitorja, t-tminja iva. ta' Għall-element ta' sorpriża, ġifieri kavallieri ħafna minnhom qegħdin ir-Rabat jew qegħdin xi mkien ieħor u allura għandek dan iċ-ċans illi l-idea kienet li jinqatel il-Gran Mastru, illi jkollok irvell fil-belt, jieħdu l-belt, kellhom it-tama illi jirċievu għajnuna mill-Afrika ta' Fuq biex ikomplu jieħdu l-kumplament ta' Malta. U biex għamlu hekk kien hawn numru kbir ta' skjavi. Le le żgur, hu kellek mijiet ta' skjavi. Il-kumplott inkixef ftit ġimgħat qabel ma kellu jseħħ. u hemmhekk bdiet il-makkinarju kollu tal-qorti tal-interrogazzjonijiet tal-waħx kollu illi, illi, jiġifieri jiena l-ktieb, jiena l-ktieb jittratta r-realtà tal-iskjavitu f'Malta. Jiġifieri s-sitwazzjoni, r-realtà, l-użu, l-irwol tal-iskjavi f'Malta, l-idea ta' ta' protesta f'Malta, anki l-Malti, anki aħna konna nipprotestaw ukoll fi żmien mhm. l-ordni. Jiġifieri l-idea ta' protesta x'anka din hija komunikazzjoni, il-komunikazzjoni tal-protesta. Il-Maltin, l-iskjavi, ecc. Imbagħad l-iskjavitu f'Malta, r-realtà tal-iskjavitu f'Malta, imbagħad l-istorja tal-kumplott, imbagħad il-konsegwenzi x'kienu, l-istat kif irreaġixxa. Il-Knisja kif irreaġixxiet, jiġifieri l-istat kien feroċi. Fil-kuntest tas-seklu tmintax kont tistennieha din, il-għaliex hawnhekka għandek dik li ngħidulha high treason, jiġifieri hawnhekka għandek kolp ta' stat. Anka llum serju aħseb mhm. wara, il-Gazmiet l-Gran Mastru, u t-torturi li nataw u l-brutalitajiet, jiġifieri huma tal-waħx. Tajdli. Tawhom tortura. Ħafna, immensament. Immensament, jiġifieri dan l-ar, l-ar, l-iktar kattiveri li qaġġraw Barra dak li semmejt ġiġa, per eżempju, aktar tortura. Skur, ġifiri, ġifiri, l-ewel tejl inqatlu minn daw l-irsira, kienu quarter, ġifiri dawna kienu marbuta idejhom saqajhom fil-port, il-port il-kbir, fuq ċatri, erba dajes jaqtfu eh, dissa eh, daħa differenti u literalment ċartu għom daw. Dak li ngħidu l-quartering. Imbagħad l-oħrajn U żgur hu l-oħrajn, ġifieri mhux biss li inti ħadthom il-Furjana, il-qtil tal-oħrajn sar il-Furjana. Għandek il-palk, għandek eluf ta' nies jaraw, jiġifieri kollox pubbliku, eh? Inti għandek il-purċissjoni fil-belt. Għandek teatru. U għandek spettaklu. Għalhekk għalhekk l-element komunikattiv għandek teatru. Ehm, xi ħaġa li għandi f'dal-ktieb ukoll apparti t-test, apparti r-riċerka, huma set ta' 19 il-pittura bil-kulur, Illi dawna saru ma nafux min għamilhom imma saru mhux ħafna wara l-istorja u dawna qed juru episodji ewlenin u dawna huma meravilja, jiġifieri dawna huma uniċi. Ir-riċerka minn fejn għamiltha? Ir-riċerka, mela, ir-riċerka għandek materjal Malta, għandek materjal barra minn Malta, għandek materjal Ruba, għandek materjal pratikament kullimkien. L-arkivi? L-arkivi, l-arkivi għandek l-arkivi tal-ordi, l-arkivju Ruma tas-Segretarjat tal-Istat, u mbagħad għandek ukoll materjal stampat, pereżempju jiena fil-ktieb inkludejt bibliografija ta' kull ma ġie stampat fuq il-kumplott dak iż-żmien, jiġifieri dal ħafna rakkonti li bdew ħirġin, u anki rapporti f'gazzetti, jiġifieri dan tant kienet xi ħaġa kbira, tant kien xi ħaġa spettakolari da, biżżejjed ngħidlek ġie rappurtat mhux f'gazzetti Ewropej, Gazzetti saħansitra fl-Amerika ta' Fuq, gazzetta il-Peru. Ġifieri internazzjonali kienet l-aħbar. Internazzjonali bl-iktar mod. U jiena xtaqt tagħmlu wkoll dan il għaliex hija avveniment uniku fl-istorja ta' Malta u anka barra minn Malta li ma kienet ċara sara riċerka pratikament xejn fuq, jiġifieri dak kien għad m'għandniex pubblikazzjonijiet fuq u daħlif, daw ir-rakkonti żgħar, ħafna minnhom propaganda eċċetera, li kienu ħarġu fi żmien Il-kumplott, il-bqija qatt ma sar xejn, allura kien il-waqt li wieħed jidħol fih dan. Grazzi, Professur Zammit. Eh, kienet sija intensiva fejn inti tajt ħarsa mod l-aktar dettaljata dwar ir-riċerka li għamilt tul dawn l-aħħar 35 sena mill-propju mill-ewwel studju tiegħek eh, sa l-aħħar pubblikazzjoni. Nawguralek aktar studju, aktar riċerka, aktar pubblikazzjonijiet. Grazzi lilek u s-semmija tiegħek, Noel. Grazzi mill-ġdid. Wasalna lejn tmiem ta' dan il-programm mill-Arkivji miegħi llum kelli lill-Professur William Zammit li jitkellem dwar diversi aspetti tar-riċerka li jagħmel bosta arkivji f'Malta kif ukoll barra. Nfakkarkom li dan il-programm jista' jerġa' jinstema' fuq is-sit netondemand.mt fis-sezzjoni tal-poddati. Jien Noel Anastas ma fadalli xejn aktar għal-lum, nistidinkom għal programm ieħor mill-arkivji ġimgħa oħra fl-istess ħin il-Ħadd filgħaxija fit-8 u nofs fuq l-istess stazzjon. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, is-slim u s-saħħa.